Pauline García Viardot estis fama opercantisto, componistino, pianisto cant instruisto nascita en Parizo de hispana Veno. si estis filino de la fama hispana paro de Musicisto, la tenoro Manuel García kaj la soprano Joaquina Sitchis. Pauline havis fortan cae polemican personetson. Si estis divers talenta, extravaganza, vigla cae energia. Si mirinda vocho, si a talento cae originaletso por componi salon operetoin, cae pian canzonoin, famigis sin en prescau la tuta Europa continento. En siai frua iaroi, sigi lernis musicon de siege patroi. La familio voyagis al usono por turneo cae eglogis en Mexico, quie si ricevis leccionoin de la fama organisto Marco Vega. Post reveno al Pariso, Pauline studis pianon sub la iuna Franz Liszt, cae componadon sur Antoine Reicha. Iesiai dexes iaragio, si debutis en concerto en Bruselo. Pos quare iaroi, si faris ian unuan publican presentadon en opero en Londono, ludante la rolon de Desdemona en Otello de Rossini. Poline igis profesia cantisto, si possedis exter ordinaran vocion cae draman capabloin, ciui el staris en tragediae cae comicae roloi. Sia carriero conduci sin a la plei bonae musicae teatroi tra Europo. Si che sigis cum la verchisto cae teatra productisto Louis Viatot dudek unu iaroin pli adja ol shi. La paro havis kvarge filoin. Shia etso havis respublicain idealoin de clara liberala karaktero. Li estis subtenanto de malfermai relatoi. Tiel, oni povas compreni la triangulon inter Poline, Shia etso, kai Turgenev con conatigis cun la fama rusa classica verquisto Ivan Turgenev en Sant Petersburgo, quiam si estis tungita por interpreti plurain operoin de leitara repertuaro. Ili enamigis, cae javis pacian cae longan dum vivan am aferon. Polin, sia edzo ca Ivan Turgenev foiagis cae logis cune publici. Ili triope translocigis al Germanio, ciam la familio devis exiligi pro la politica oppositio de Lois Viardot al imperiestro Napoleon la tria. Tiam, Pauline retirigis de le ceneioi cae pli forte ocupigis pricomponado. Si vercis canzonoin, plurain operetoin, cae vercoin por solo da piano, cae piano cae vocio. La opereto estis tre populara genro en francio de la degna ua iarcento, cae poline estat gia plei alta representanto. Por la voce ai vercoi, si usis plura in lingvoin, la hispanan, la germanan, la franzan, la italan kai la rusan. Reveninte al Pariso pos sep iaroi, si igis professoro ce la Parisa Conservatorio. Tiel, si comensis compone operetoin por esti presentotai heime de siai proprai studentoi kai de siei gefiloi. Ili estas vergoi componitei por diversai vocioi cae pian accompano, inter kiui elstaras la lasta sorcisto, la fabelo, ambau havas manuscripton de Ivan Turgenev, kai sindrulino, kiu estas vera chef vergo en la genro tiui operetoi estis presentitai plura in foioin en teatroi cae privatai salonoi, cae havis sufficient signifon en la musica vivo de Pariso. Poline, ancau componis pli olcent arioin cae cantoin basitan sur textoi de Miset, Turgenev, Pushkin, Gautier, Mogrec, au Goethe. En la campo de vocia pedagogio, si creis sian propran cantometodon titolitan Unu horo da studado, exerzoi por virinei vocioi. Crome, si vercis selectadon de arioi cae cantoi, classica cant lerneio, acompanita de comentoi por ilia interpreto vortumo, accentado, spirado, esprimo, cae tiel plu. Sia lasta lavoro, ciam polim estis ocde quar iara, estis sindrulino. Citiu opereto, considerita maloftajo, estas componita por sept vocioi cae piano. Si scribis ancau la libreton. La versio de Pauline Viardot ne havas duon patrinon, sed ion trompan patron, qui uneas sian realan filinon. Cun tio lavoro, Polin levas la operetan genron al plei bonezzo. Tiu ci opereto havas musicetson creivon cae senton de humuro. La tuta verco estas metaforo de sia vivo cae lavoro.